Antroji Samuelio knyga, 11 skyrius. Praėjus metams, tuo laiku, kai karaliai eina į karą, Dovidas pasiuntė Joabą su savo tarnais ir visa Izraelio kariuomenė, kurie nugalėjo amonitus ir apgulė rabą. Bet Dovidas pasiliko Jeruzalėje Kartą vakare Dovidas atsikėlė nuo savo lovos ir vaikščiojo ant karaliaus namų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Moteris buvo labai graži. Dovidas pasiuntė sužinoti, kas ji. Jam buvo pranešta, kad tai Elijamo duktė Bačeba, Hetito Urijos žmona. Dovidas pasiuntė savo tarnus ją atvesti. Ji atėjo pas jį ir jis sugulė su ją. Ji buvo apsivaliusi nuo savo nešvarumo ir ji sugrįžo į savo namus. Moteris pastojo ir pasiuntė Dovidui žinę. Aš esu neščia. Dovdas pasiuntė pasakyti Joabui, kad atsiųstų jam Hetitą Ūriją. Juabas pasiuntė Ūriją pas Dovydą. Kai Ūrija atėjo pas Dovydą, jis teiravosi, kaip sekasi Juabui, kariams ir kaip vyksta karas. Po to Dovydas tarė Ūrijai, eik į savo namus ir nusiplauk kojas. Ūrijai išėjus iš karaliaus namų, jam iš paskos nunešė karališkų valgių, bet Ūrija nėjo namo, ir atsigulė karaliaus namų priengyje su visais savo valdovo tarnais. Kai Dovidui pranešė, kad Urija nėjo namo, Dovidas paklausė Urijos, tu atėjai iš kelionės, kodėl neini į savo namus? Urija atsakė Dovidui, skrine Izraelis ir Judas gyvena palapinėse, O mano valdovas Juabas ir mano valdovo tarnai apsistoja atvirame lauke. Kaip aš galėčiau eiti į savo namus, valgyti, gerti ir miegoti su savo žmona? Kaip tu, gyvas ir gyva tavo siela, aš to nedarysiu. Dovydas tarė, pasilik dar šiandien čia, o rytoj aš tave išleisiu. Urija pasiliko Jeruzalėje dar vieną dieną iki rytojaus. Dovidas pasikvietė jį, jis valgė ir gėrė su Dovidu, ir Dovidas jį nugirdė. Vakare Urija išėjo miegoti kartu su savo valdovo tarnais, tačiau į savo namus nėjo. Rytą Dovidas parašė Joabui laišką ir jį pasiuntė per Uriją. Laiške jis rašė, pastatyk Uriją į smarkiausios kovos priekį ir atsitraukite, kad jis žūtų. Juabas, apgulęs miestą, pastatė Uriją į tokią vietą, apie kurią žinojo, kad ten stovi drąsų žmonės. Miesto žmonės išėjo ir kovėsi su Joabu. Ir krito keletas iš tautos, iš Dovido tarnų, ir Hetitas Urija žuvo taip pat. Juabas pasiuntė Dovidui pranešimą apie mūšio eigą. Pasiuntiniui įsakė, kai baigsi pasakoti karaliui apie mūšį, jei karalius supyks ir sakys tau, kodėl taip priartėjote prie miesto kovodami, argi nežinojote, kad jie šaudys nuo sienų, kas užmušė Jerubešeto sūnų Abimelechą argi ne moteris, numetusi ant jo girnų akmenį nuo sienos taip, kad jis mirė tebece. Kodėl priartėjote prie sienų? Atsakyk jam, tavo tarnas, hetitas Urija, taip pat mirė. Pasiuntinys nuėjo ir pranešė Dovidui visą, ką Joabas buvo jam įsakęs. Ir pasiuntinys sakė Dovidui, vyrai įveikė mus ir išėjo prieš mus į atvirą lauką, bet mes juos nustumėme lygi miesto vartų. Šauliai šaudė į tavo tarnus nuo sienų ir keletas tavo tarnų žuvo. Ir tavo tarnas, Hetitas Ūrija, taip pat mirė. Tuomet Dovydas tarė pasiuntiniui, pasakyk Juabui, dėl to nenusiminti, nes kardas ryja tai vieną, tai kitą. Tegul sustiprina miesto puolimą ir jį sugriauna. Taip jį padrasink. Urijos žmona, išgirdusi, kad jos vyras žuvo, gedėjo dėl savo vyro. Gedului pasibaigus, Dovidas parsivedė ją į savo namus. Ji tapo jo žmona ir pagimdė jam sūnų. Bet šis dalykas, kurį padarė Dovydas, nepatiko viešpačiui.